nova iaro comencigas per pirotecnicajoi. Ciu iare, ie la unua minuto de la unua tago de januaro, la mondo festas per bruai, colorei, multe nombrei lumoi sur la nigra cielo. Repetigas la spectaclo de efemerei flugantai punctoi, ciui arte crias bildoin plei variaen, jen imitantain arboin, jen raketoin, jen folioin, jen ringoin, jen birdoin, jen displugadon de orei punctoi. Ancao en la unue minutoi de du mil dudec quin. Quancam tiu longa explodado repetigas prescau egale, versaine la homoi plu extase admiras cae aplaudas gin. Cion signifas tiu hipnota colorigado de la nocta cielo, cae cial gi plu ravas la oculoin. Nu, evidente, gi transdonas ideon pri espero cae pri momenta forgeso de la ciutagai problemoi. Dum quelcae minutoi oni havas la impreson che la vivo povas consisti el color plena felicio simple pro la estetica bellezzo de la ephemerae surciellae lumoi. Bello distras la menson. Pyrotechnicajo estas nur parto de festoi. En quartalo Copacabana, en la urbo Rio de Janeiro, en Brasilo, laulonge de la bella plagio ce estis du como ses milionoi da homoi, ne nur por admiri la art fairajoin, sed ancao por specti music spectacloin. Por tio oni muntis tri grandegain podioin, kie conatai artistoi cantis cae dansis. Ci estis dis nun la plei granda amas festo en tiu loco, unu el la plei grandai en la mondo tridec quin mil fairajoi flugis en la cielon, cae causes grandan quanton da fumo. Illi supren flugis el dec flosoi cioi cusis sur la maro, cun entute dec quin tunoi da explod materialo. La tuta spectaclo dauris dec du minutoin. La custo de tiu i pirotecnikajoj en 2020 atingis la kvanton de 5 milionoj da realoj proksimume 903 dek mil dolaroj sekve po 77 mil dolaroj en ĉiu minuto Brazilo nun tempe estas la dua plej granda produktanto de pirotecnicajoi en la mondo. La unuan locon ocupas Chinuyo. Fakte, ili estis creitai unua foie en Azio antau du miliaroi, ciam oni experimentis per salpetro, sulfuro, cae carbo. Oni tiam conmetis metis pulvon. Post miliaroi oni successis producti colorain explodajoin en cinuio, ciui taugis ciel messagiloi pri militae aferoi. Al dono de metalae elementoi donas coloron al tiui explodajoi. Stronzio, rugian coloron, calcio oranjan coloron, natrio flavan coloron, bario verdan coloron, cae tiel plus. Tiu festa cutimu tamen ne estas sen risca. Nemalofte okasas accidentoi foie severai. Bestoi multe suferas pro la bruego ca la lumoi, exemple, hundoi ca birdoi. Crome, iui homoi, exemple, autismuloi, multe suferas pro la explodado. Protio, en alia granda Brasilia urbo, San Paolo, oni en 2012 ocasigis pirotecnicajan sen bruo, nur con la cutimae coloroi.